Սևակ Պետրոսյանը ընտանիքը այգեգործությամբ է պահում։ 3 եղբայրներով 2005 թվականին այգի են հիմնադրել 7 հեկտար վարկ չեն վերցրել։ Սևակն ասում է, թե ամեն ինչ սկսել են զրոյից, սակայն դա այնքան էլ այդպես չէ։ Տրակտոր ունեին, իսկ տրակտորը զրո չէ։ 5 տարի անց նոր այգի են տնկել, այս անգամ 5 հեկտար։ Անցած տարվա աշնանը տեղի ունեցած պատերազմը կարելի է ասել Նախիջևանիկի կողքով է անցել։ Գյուղում ավերածություններ զոհեր չեն եղել, սակայն համայնքի վարելահողերի այգիների մի մասն անցել է ճշնամու վերահսկողության տակ։ Տուժել է եւ Սևակը, իր այգու զգալի հատվածի տերը հիմա ազերին է։ Իրեն մնացած մասն էլ ռիսկային վտանգավոր գոտում է։ Բերքահավաքի ժամանակ միմյանց ձայներ լսում են։ Իրենք ազերիների վերջիններս իրենց Սևակ Նազնվորեն ասում է, որ հակառակորդը դեռ իրենց չի անհանգստացրել, ահա ինչու ռուսական խաղապահներին չեն դիմել անվտանգության ապահովման համար։ համայնքի ղեկավար է ընտրվել 2 տարի առաջ։ Գյուղի երիտասարդներն են համոզել առաջադրվելու գյուղապետի տեխնացու։ Ուզում է երիտասարդներին ամրացնել գյուղում։ Պարտությունը հետպատերազմյան տխուր իրողությունները չեն կոտրել Նախիջևանիցի երիտասարդների երանդը։ Սպասում են կարկարից նոր ջրագծի անցկացմանը։ Ջուրը հնարավոր կդարձնի մեզ մնացած անջրդի հողերում այգիներ հիմնել, նշում է զրուցակիցս Սևակ Պետրոսյանը։ Կառավարությունից հետո 2004 թվականից հետո մի տարի համ ուսում ստացալ, համ ազատ ժամանակ որպես բանվոր աշխատել։ Կոնկրետ ինչ եք արել։ Ցանկացած գործ։ Այգիներում։ Այգիներում բանամ աշխատել ենք։ Գյուղում։ Մեր գյուղում էլ թե Հերակայեք սովորել։ 3 տարի գյուղատնտեսական քոլեջը արկա Արցախի պետական համալսարանի դեսագիտական ֆակուլտետն էլ հերակա։ Ես ծնվել եմ այս գյուղում, մեծացել այս գյուղում, ունեմ 3 եղբայր, մի տարի տենց աշխատելուց հետո 2005 թվականից սկսել ենք հիմնել այգի։ Ինչի։ Նռան այգի, խաղողի այգի։ Գյուղի տարածքում։ Գյուղի տարածքում, գյուղի վարչական տարածքում սկսել արդեն բերք տալը։ Քանի տարուց հետո է սկսել բերք տալ։ 5 տարուց հետո սկսել արդեն բերք տալ։ Դուք վարկ վերցրել եք։ Ոչ, զրոյից։ Բոլորը մեր ուժերով։ Առանց վարկի, ճիշտ ասած, մենք երեք ախպերով իմ ընտանիքով իսկի չգիտենք վարկը ինչ հա։ Գումարն ինչպես եք աշխատել, ինչպես եք վաստակել։ Գումարը աշխատողը մենք ենք եղել, աշխատուժը մենք ենք եղել, հա։ դրա համար սկի բանվորից ենք եղել։ Բայց տնկիները պիտի գնեիք ու։ Տնկիները մենք ենք դրել մատերը դեր ենք արմատակալա դարել, հետո մերագին հիմնել ենք։ հա։ Ամեն ինչ ձեր ձեռքում։ Մենք ենք արա տրակտորը մերն է եղել։ Տրակտոր էլ ունեք։ Այո։ Ես չեմ քշում, հա։ մատերը որպես տրակտորիստ։ Ամենքս մեր աշխատանք ենք կատարել, 7 հեկտար այգի ա եղել։ Արդեն մեր ընտանիքները բավարարում էր։ Հələ հաղթա եղել որ որպես աշխատուր ուրիշների ներգրավել այդ աշխատանքներին։ Դրանից հետո նորից ենք սկսել հիմնել, մի 5 հեկտար ենք հիմնել որ թվականին 17 թվականին թե 16 թվականին մեր ընտանիքի ծախսը բավարարում էր լրիվությամբ այգին մշակելուց բայց առաջին տնկացի այգուց 7 հեկտար այգուց 5 հեկտար անցավ հակառակորդի վերահսկողության տակ այսինքն արդեն ռիսկային գոտում է ադրբեջանական դիրքից մոտ 150 մետր հեռավորության վրա է խաղողը չեք հավաքել։ Խաղողը ինչ մնացել է մեր մոտ հավաքել։ Հավաքել ենք, բայց վախել է։ Ինչ եք անում խաղողը։ Գինեք։ Միջև պատերազմը, որ մեր ուսամ դաշտը մեր վերահսկողության տակ է, գյուղացիքի վրա ծախում էին։ Չեք հանձնում գեներացիա։ Այդքան չկար, այդքան չկար։ Մեր գյուղը մեր շատ խաղող մշակողներ կար, նա իր տան համար, գինի, արախ, հազիվ գյուղացիքներ էինք։ Քանի հեկտար էր խաղողագին։ Հեկտարու կես այգի էր։ Շատ քիչ էր։ Հիմնականը մուրեր, ձորեր կար։ Իսկ արքայանարի։ Արքայանարի չկար, ծիրան ունեինք, բայց դե ծիրաները ճիշտ ասած մեր մոտ չի լինում, տնքավոր այգում լինի էլի։ Ամեն ծառատեսակից կար։ Ագին մնացել է Շնավու վերահսկողության 5 հեկտարը մնացել է նռանագիների ամբողջ չէ ամենից քիչ-քիչ մնացել է իրանց վերահսկողության տակ 7 հեկտարից 5 հեկտար անցել է իրանց վերահսկողության տակ մյուս 2 հեկտարն էլ դարձել է վտանգավոր ռիսկային գոտ բավականին վնաս կրել եք պատերազմի հետևանքով դա իհարկե ընտանեկան բյուջեի վրա ազդել է մենք էլ հիմա մեր ծախսերը պետք քչացնենք։ Ծախսերն եք քչացնում։ հա, Չեք մտածում նոր ինչ որ նախաձեռնություն։ Մտածում եմ նորից այգի հիմնիկին։ Մեկ նրան ենք սվերալ, մեր ընտանիքը այդ գործավը պահալ։ Ես պատկերացնում չեմ որ ես աշխատանք առանց հող մշակել, առանց ծառ մշակել։ Փուշանիկ վեր նորից ենք սլամել նպատակ է, նորից են այգին է։ Բայց հիմա դուք տարածք ունեք այգիներ հիմնելու։ Հա, մի փոքր տարածք ունենք։ Նոր ջրագիծը որ լինի, դրատակը անջրտի հող ունենք։ Ջրովի կդառնա եւ նորից այդ դուք Կաթիլային Եղանակով եք որոշում։ Ոչ, ոչ։ Երբ առաջադրվել եք համայնքի ղեկավարի տեխնացու, ո՞րն է եղել ձեր նպատակը։ Արդեն դուք ունեիք ձեր գործը, ձեր եկամուտը։ Գյուղի երիտասարդների առաջարկն Եվ դուք չեք կարողացել մերժել։ Ոչ։ Ինչու են ձեր կարծիքով վստահել ձեզ երիտասարդները ինձ իմանալով էլի այսինքն նախաձեռնող հա։ այս երկու տարում ինչ եք հասցրել անել գյուղի երիտասարդների համար ամենից կարևորը եղել է դա շուրջօրյա ջրամատակարարումն է հալովր սպասինք երևի ասֆալտներան ենք հանդիսությունների տան վրա ենք բավականին աշխատանքներ կատարալ ինչ եք արել Վարստան են կառուցել պատերի տենց։ Նորոգումներ են կարել, գիշերային լուսավորման վրա են աշխատանքներ կատարալ։ Եթերային ձեր ուղեկիցը հայաց հաղորդաշարն է։ Արցախցիների տարիների իղծներ ունենալ ժամանակակից հիվանդանոց, զինված արդիական բժշկական սարքավորումներով ունեցանք։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը ոչինչ չի խնայել, որ ստեղծվեն հիվանդի բուժման ու խնամքի համար հարմարավետ պայմաններ։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի ստացիոնարի մասնաշենքի ճարտարապետական տեսքը նույնպես շատ գրավիչ է, հետաքրքիր լուծումներով, շրջապատը գեղեցիկ ու բարեկարգ։ Եվրոպական շատ քաղաքներ կերազեին ունենալ նման կենտրոն։ Ստեփանակերտի պես փոքր քաղաքի, Արցախի պես փոքր հանրապետության համար սա ուղակի շռալություն կարելի է համարել։ Մեծ բարեգործ Սամվել Կարապետյանը գնացել է այդ քայլին, որպեսի բնակչության բուժսպասարկումը կազմակերպվի հավուր պատշաճի, որպեսի արտաքաղաքային բուժման անհրաժեշտությունը փոքրանա, որպեսի Արցախցին առողջ լինի, որպեսի մեր առողջապահական համակարգում առաջընթաց ունենանք որ առաջընթաց կա անժխտելի է։ Հարցն այն է, թե որչապ կարող ենք առաջ ընթանալ, բայց որչապ ենք առաջ ընթացել։ Այս երկու կետերը ըստիս քիչ չեն հեռու։ Խոսքն այն մասին չէ միայն, որ բժշկական կadrերի պակաս կա, որ ավելի շատ պետք է կիրառել ուժման առաջավոր մեթոդներ եւ այլը։ Կուզենայի անդրադառնալ միջին եւ կրծեր բուժազնակազմի գործնեայությանը։ Շենքային պայմանների բարելավումն ինչ արժե, եթե ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ չի փոխվել նշածս անձնակազմին գործելավոճում։ Հիվանդների գերակշիռ մասը ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ընդհանուր առմամբ գողջ է միջին եւ կրտսեր բուժաշխատողների գործից։ Գործը պետք է հենված լինի ոչ թե տվյալ բուժաշխատողի անձնային հատկանիշների գտհասարտության, այլ պարտականությունների հստակ կատարման, պատասխանատվության վրա։ Այո, կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով հիվանդանոցն աշխատում է ծանրաբեռնվածությամբ։ Դա ամենևին չի արդարացնում բաստողումներն ու թերությունները, որոնք մեկը չեն երկուսը չեն։ Կան եւ այլ օբյեկտիվ պատճառներ, սակայն պատճառները մեծ մասամբ սուբյեկտիվ են։ Բարեբախտաբար իրենց գործի նվիրյալներ կան, ովքեր անկախ ամեն ինչից հասնում են ժամանակին արձագանքել հիվանդի կանչին, բարեհամբույր ու սրտացավ վերաբերմունքով մեղմացնում են հիվանդի ցավը։ աշխատանքի կազմակերպման գործող ձևի, երբ 3-4 օրը մեկ հիվանդի բուժքույրն ու մայրապետը փոխվում են, առավելությունը ո՞րն է։ Իմ լսածով դա արվում է կոռուպցիոն ռիսկերի զսպման նպատակով։ Կներեք, Մուտսենյակում եւս հնարավոր է սև կատու փնտրել ու գտնել եւ հետո ինչու խոշորներին թողած մանրերի հետևից ընկնել։ Անթակարակը, երբ բուժման ընթացքում հիվանդին սпасարկեն միևնույն բուժքույրն ու մայրապետը, ապա վերջիններս են միայն պատասխանատվություն կրելու սпасարկման որակի համար։ Կարծում եմ, այսպես ավելի հեշտ կլինի վերահսկողություն իրականացնել։ Կարող եք հակադարձել Նախկինում այդպես էր, եւ հիվանդները մեկ է, գոհ չէին, հավատացնում եմ, հիմա առավել եւս դժգոհ են։ Գուցե առողջապահության կազմակերպիչները փնտրեն այլ ձև, բայց որ վերահսկողությունը պետք է ուժեղացնել հաստատ, Պացիենտների որոշ մասը կարիք ունի առանձնահատուկ խնամքի։ Հիվանդանոցում այդ պարտականությունը դրված է մայրապետի վրա։ Մայրապետը միաժամանակ եւ պիտի հիվանդասենյակները մաքրի եւ հիվանդին խնամի կերցնի։ Ոչ միշտ է հնարավոր լինում ժամանակին թե մաքրություն անել, թե հիվանդին խնամել։ Մայրապետը մի այլ պարտականությունն էլ է կատարում, քանի որ թագավարակի պատճառով արգելված է տեսակցությունը հիվանդի հետ, ապա նրա համար բերված սնունդը հակուս 10 այլ պարագաներ նրանք են տեղափոխում եւ բաժանում ըստ սենյակների։ Այս ամենից հիվանդն է դժում։ Նրա խնամքը կարելի է ասել թողնված է խղճի վրա։ Անկամ ամենամեծ ցանկության դեպքում հնարավոր չէ, որ մայրապետը ինչպես հարկն է խնամի հիվանդին։ Հիվանդի հարազատի որ իբրև խնամակալ մնում է հիվանդի մոտ, ներկայությունը նվազեցնում է խղճի գործոնի դերը, սակայն ամենամեծ ջանքերի դեպքում անգամ խնամակալն անզոր է կոտրել գործող կարծրատիպերը։ Պատկերացնում եք հիվանդի վիճակը, ով չի կարողանում տեղաշարժվել, գանված է անկողնուն եւ խնամակալ չունի, մենակ է սենյակում։ Մի կում ջրի համար ում դիմի կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում ինչպես տեղեկացնի։ Անօգնական հիվանդը կրկնակի հիվանդ է։ Այլ երկրներում գործն ինչպես է կազմակերպվում, չգիտեմ։ Կարծում եմ, Մայրապետը ավելի ճիշտ մակրուհին պետք է զբաղվի միմիայն շենքի մաքրությամբ եւ հիվանդապահի, այսպես ասած, ինստիտուտ գործի։ Եթե ֆինանսներն են խնդիրը, ապա փնտրելու դեպքում ելքը կգտնվի։ Հիվանդապահը պիտի աշխատանքի ընդունվի մրցույթով, լինի մարդ, ով տիրապետի հիվանդի հետ վարվելու, նրա վստահությունը շահելու ձևերին, հիվանդի հոգեբանական առանձնահատկություններին։ անհասկանալի հանգամանք եւս։ Հիվանդին խնամելու համար խնամակալը պարտադիր պետք է հետազոտվի։ Թագավարակի չհայտնաբերման դեպքում է նրան թույլ տրվում ոդկ դնել հիվանդասենյակ։ Ամեն օր հիվանդասենյակ է մտնում մի քանի բժիշկներ, բուժքույրեր, մայրապետներ։ Նրանք օգտվում են հանրային տրանսպորտից, խանութ, այլ վայրեր են մտնում, բազմաթիվ մարդկանց հետ են շփվում միթե վարակի պոտենցիալ տարածող չեն հիվանդի համար։ Հարցրեք, ամսվա մեջ քանի անգամ են թեստ հանձնում կամ հանձնում են դիմակ դնելը ամենևին էլ երաշխիք չէ վարակից ձերծ մնալու կամ վարակը չտարածելու եթե երաշխիք է ապա հիվանդի խնամակալը եւս թող թեզ չհանձնի դիմակ դնի ու վերջ Բանը միայն թեստ հանձնելը չէ, բուժման ոչ ընթացքում արգելվում է հիվանդի խնամակալին հիվանդանոցից ոտքը դուրս դնել, համարեք բանտարկյալ է։ Հավանականությունը, որ նա կարող է դրսից վարակ բերել, նույնն է, ինչ որ բուժազնակազմի դեպքում։ Խնամակալը երբեմն հայտնվում է անելանելի վիճակում, երբ շտապ անհրաժեշտ է լինում դեղատնից կամ խանութից որևէ բան ձեռք բերել։ Լավ կլիներ, որ հենց հիվանդանոցի ներսում դեղատուն եւ առևտրի կետ գործեին ոչ միայն առանձնահատուկ այս պայմաններում, այլ ընդհանրապես։ Հիվանդանոցի ներսում սանիտարական անվտանգության կանոններին ըստ պատշաճի չեն հետևում։ Նույն մայրապետը մի օր աշխատում է COVID հիվանդներին հատկացված բաժնում, հաջորդ օրը այլ հիվանդների։ Կորոնավիրուսով հիվանդների հատվածը պատնեշված է պոլիէթիլենե վարակույրներով։ Թե օրական քանի անգամ են ճեղքվում վարակույրները երկու կողմերից էլ դժվար է ասել, ոչ հիվանդն է դա անում, ոչ էլ հիվանդապահը։ վերջում մնում է ասել. առողջություն եւ մեզ եւ առողջապահական համակարգին։ Հետևեք ձեր եւ ձեր հարազատների առողջությանը։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ի թողարկումը հեղինակ ծովինար գրիգորյան հնչյունային ռեժիսոր ավետ բադալյան